D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Thema vun haut, d'Faaschtenzäit. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Bal all d'Reliounen op der Welt leeë Wäert op d'Faaschten als e Mëttel fir sech spirituell ze rengegen. Sou zum Beispill d'Musulmaner. All Joer während 28 Deeg iessen an drénken si näischt, nom Sonnenopgank a virum Sonnenënnergank. Sou fanne mer och an der Bibel, an de Kapitele 6 an 9 vum Evangelium vum hellege Matthäus, dass Jesus seet, wéi wichteg d'Faaschten ass. Bahá'u'lláh, Begrënner vun der Bahá'í Relioun, invitéiert d'Bahá'í dagsiwwer, an dat nom Sonnenopgang a bis nom Sonnenënnergank, näischt z'iessen an näischt ze drénken. Dat wärend 19 Deeg, all Joer tëschent dem zweeten an dem zwanzegte Mäerz. Dës Zäit gëtt einfach d'Faaschtenzäit genannt. Et soll eng Zäit sinn, wou den Eenzelne virun allem méi Zäit fënnt, iwwer säi geeschtege Fortschrëtt nozedenken. All Bahá'í gëtt sech Méi, sech vu materielle Saache lasszeloossen. Während der Faaschtenzäit ass et dann üblech, dass ee virum Sonnenopgang opsteet, fir Kaffi ze drénken an duerno ze bieden. Natierlech muss d'Gesondheet et engem erlaben ze faaschten. Schwanger Fraen brauchen net ze faaschten, genau sou wéi Jugendlech ënner 15 Joer oder Leit iwwer 70. D'Faaschten ass och net néideg, wann een op der Rees ass oder wann ee schwéier kierperlech schafft. Mee fir e gesonde Mënsch ass d'Faaschten eng wonnerbar Erfarung, eng Entdeckungsrees zu de Wuerzele vu senger Existenz, eng Rees, vun där ee méi räif a méi geeschteg zréckkënnt. Wann ee faascht, fënnt een e bemol Zäit, déi een normalerweis mat Iessen an Drénke verbréngt. Et geet du mat der Kaffispaus moies, d'Mëttegiessen natierlech an déi kleng Paus mëttes. Et ass grad déi sou gewonnen Zäit, déi ee kann nëtzlech mat Meditatioun a Gebiet verbréngen. Frënn an Aarbechtskolleege si virwëtzeg, firwat een da faascht a wat da Bahá'í eigentlech ass. Déi éischt puer Deeg sinn oft am schwéiersten an da gëtt et méi einfach an et winnt een sech scho bal drun. Mee et ass schonn eng Herausforderung. D'Iessen an Drénken kritt och nees vill méi en héije Stellewäert, well een sech wierklech op e Glas Waasser owes freeë kann. Interessant ass och, datt déi puer Deeg virun der Faaschtenzäit, also virum zweete Mäerz, besonnesch sinn. D'Bahá'í sinn invitéiert, wärend deene véier, fënnef Deeg besonnesch frou ze sinn. Oft gi Kaddoe gemaach, et geet een d'Famill an d'Frënn besichen a mécht een eppes fir e gudden Zweck. D'Faaschtenzäit hält den 21. Mäerz op, an dat ass d'Bahá'í Neitsjoer. Et ass och den Ufank vum Fréijoer. Eng Stonn Nodenken ass méi wäert wéi 70 Joer fromm Andacht. Bahá'u'lláh seet, Versenkt iech an d'Mier vu menge Wierder, dass dir hir Geheimnisser ergrënne kënnt. an all déi Pärele vu Wäisheet entdecke kënnt, déi an hiren Déifte begruewe leien. Dës Rubrik gouf Iech wéi ëmmer presentéiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í